hodoi poroi kai corax por eo istisin e pi prax intina corax hupentes ton heteron ton of salmon pepero menos Epistrafenton de auton kai tinos hupostrepsai para inuntos tuto gar se ton oionon heteros hupotukon eipe cae pos hutos hemin dunatae ta melonta mantevestae, hos ude ten idian perosin proeiden, hina fulaxetai. Huto cae ton anthropon, hoi en tois idiois abuloi, cae eis tas ton pelas sumbulias adocimoi eisin.